El Foeje Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili dinleyenler. 95.0 Açık Radyo'da El Fuege programındasınız. Bugün Tango'nun büyülü kutusunda Tango'nun romantik kemanı lakaplı Alfredo Gobi'nin izlerini süreceğiz sizlerle birlikte. Kemancı, besteci, aranjör ve orkestra lideri olarak tango tarihine müzikal imzasını bırakmış olan çok önemli bir isim Alfredo Gobi. Bir Arjantinli tangeroya göre kısa sayılabilecek ömründe tangoya uzun yıllar çok katkı sağlamış ama kısa dönemde yaptığı az sayıda kayıtla ölümsüzleşmiştir. İlk dinlediğimiz tango bir Agustin Bardi bestesi olan Independiente Club adlı tangoydu. Şimdi besteci olarak değil ama hem aranjör hem de keman virtüözü olarak kendi stilini ortaya koyduğu ve yine kendisiyle özdeşleşmiş olan bir başka Agustin Bardi bestesini dinliyoruz. Chusas. thank you Alfredo Gobi Orkestrası'ndan Chuzas'ı dinledik. Alfredo Julio Floro Gobi 14 Mayıs 1912'de Paris'te doğmuştu. Babası Alfredo Eusebio Gobi de şarkıcı, gitarist, besteci, dansçı ve bir film yıldızı olarak döneminin önde gelen tango isimlerindendi. Baba Gobi başlattığı tango kariyerini oğluna devretmiş, Oğul Gobi de bu mirası saygın bir kemancı, besteci, aranjör ve orkestra lideri olarak zirveye taşımıştı. Alfredo Gobi, babası ve onun yakın arkadaşı Angel Villodo ile birlikte Paris'te iş aradıkları bir dönemde dünyaya gelmiş ancak küçük Alfredo henüz bir yaşını doldurmadan Arjantin'e geri dönmüşlerdi. Baba Gobi'nin bahsini hep duyardık ama sesini ve bestelerini pek bilmezdik. Tangolarının notaları bulunsa bile kayıtları pek fazla yoktu. Ben şimdi size bulabildiğim yegane Baba Gobi, Alfredo Eusebio Gobi'den bir kesit dinletmek istiyorum. Sözü ve müziği de kendisine ait olan La Basura'yı kendi sesinden dinliyoruz. Ay, jovencito, de galera, botines de puntera y pantalones flamantes. Levitas muy elegantes que los hacen figurines y parecen arlequines cuando ven a una hermosura. Y así esos cosas, señores, no dejan de ser basura, la basura que se barre, y aunque a los aires se tuba, basura que vende el aire. de buen cuerpo y lindo talles, pero saliendo a la calle son como las mariposas, que van volando y airosa se dejó al polvo quitando, a todas partes mirando y las miran con dulzura. Y esas muchachas, señores, eh, no dejan de ser basura, la basura que se barre y hacia los aires se topa basura que vende aire. viejas muy finas y a las muchachas finitas y su vestido le quitan por andar de muselina. Con colorito y harina van por la calle paseando, a todas partes mirando, haciendo alguna locura. Así esas viejas, señores. <laughs> no dejan de ser faturas, la faturas que se barre, y aunque a los aires se a que en el aire. Alfredo Eusebio Gobi yani Baba Gobi'den dinledik. Bir film yıldızı, dansçı, şarkıcı ve besteci olduğunu düşündüğümüzde tam bir gösteri yıldızı, bir şovmen olarak karşımıza çıkıyor Baba Gobi bu kayıt ile. Dinlediğimiz kaydın tarihi 1909. 1900'lü yılların hemen başı düşünüldüğünde dönemin eğlence ve gösteri dünyasında parlayan bir yıldız olabilmek için ne kadar çok meziyetin bir arada olması gerektiğini hatırlıyoruz. Benzer durum aynı dönem için bizim buralarda da geçerli. Tam da zamanı gelmişken hani o artık çok klişe olan ama ne kadar klişe olsa da özellikle belli bir yaş üstünün her daim içini sızlatan o malum cümleyi şimdi sarf etmeyelim mi? Hani nerede o eski bayramlar, nerede o eski Ramazanlar? Ramazan akşamlarının eğlencelerini özellikle İstanbul ve direkler arasını bizler yalnızca hikayelerde duyduk televizyonda ya da dönem filmlerinin gösterildiği, yeniden canlandırıldığı kadarıyla da hayal etmeye, anlamaya çalıştık. O dönemin orta oyunu, meddah gibi sahne kültürünü sonrasında kantolar ve tangolarla genişleyip operetlere dönüşen ve aslında popüler müzikle birlikte çok sesli müziğin de ilk örneklerini veren, halkla çok sesliliği, çok sesli müziği buluşturan ilk sahne şovlarının bu dönemlerde özellikle de Ramazan eğlencelerinde ortaya çıktığını biliyoruz. Neyse ki Açık Radyo'da çeyrek asırdır devam eden ve bizden hemen sonra saat 3'te dinleyeceğiniz Sadanüvis programı ve yapımcısı sevgili Cemal Ünlü var. Bu dönemlerde yapılan taş plak kayıtları o ve arkeolog arkadaşlarının taş plak koleksiyonları arasında yaptıkları derinlemesine kazılar sayesinde gün ışığına çıkıyor ve bizim kulağımıza hoş bir sada olarak çalınıyorlar. Böylelikle anlatılan hikayeler tiyatro sahnelerinde yaşatılıyor, yeniden canlandırılıyor. Televizyon ve sinema sayesinde kalıcı görsel kayıtlar olarak belleklerimize yerleşiyor ve gün ışığına çıkartılan taş plak kayıtları sayesinde tarihten kalan tek yegane gerçek materyal olan sesle birleşerek nesilden nesile aktarılıyor. Nereden <laughs> nereye geldik? Baba Gobi'nin hem besteleyip hem şarkı olarak söyleyip hem de aradaki tiyatral anlatımı ile tek kişilik bu gösterisi, bugün adına her ne derseniz deyin, taş plakçı tırtısı ile birleşince bana aynı dönemin buralardaki iz düşümünü hatırlattı. Baba Gobi'den bahsetmişken sözü ve müziği yine baba Alfredo Gobi'ye ait olan bir başka valsi Oğul Gobi'nin orkestrasından dinleyelim. La Entreriana. Hermosa Entreriana. los ojos negros y del talle esbelto como la palmera. Son tus labios rojos cual el del ceibo y como azabache es tu cabellera. Presentarían a la flor perfumada la dorada imagen de viva expresión. Eres el encanto de la paisanada, eres el entre ríos la veneración. Eres el encanto de la paisanada, eres el Entre de la veneración. entrerriana, la libertaste a tu hermosa patria de aquel opresor. Fuiste tu entrerriana que ya despojaste de aquellas cadenas que eran el terror. Por eso el recuerdo de tu valentía, vibra mi vigüena y mi corazón. Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres sol radiante de su pabellón porque tú eres mi de la patria mía, eres un radiante de su Sol resplandeciente del cielo entrerriano, mujer adorada, estrella del sol la que venero con placio a la que encantaste mi pobre yo Por eso te canto, criosa divina, eres hermosa mujer ideal, gloria de Entre Ríos, patria argentina, de las madres criollas más tradicional. gloria de Entre Ríos, Patricia Argentina, de la madre piola más tradicional. La Entrerriana'yı dinledik. Sözü ve müziği baba Alfredo Gobi'ye ait olan bu valsi oğul Alfredo Gobi orkestrası ve aranjmanıyla Carlos Heredia ve Hugo Soler'in seslerinden dinledik. Bugün El Fuege'de tangonun romantik kemanı lakaplı Alfredo Gobi'nin izlerini sürüyor. Arada da maziyi yad ediyor ve sizlerle dertleşiyoruz. Siz de bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. El Fuege El Fueye diye yazılır, El fueje diye okunur. Kendisi İspanyolca körük anlamına gelir. Tango dünyasında bandoneonun bir başka adıdır. Bize Instagram'da El alt çizgi Fueye, Twitter'da Fueye El ve nihayetinde Facebook'ta El fueje sayfasından ulaşabilirsiniz. Programın podcast kayıtlarını da yine bu hesaplardan linkini verdiğimiz archive.org sitesinde El fueje hesabından bulabilirsiniz. 6 yaşından itibaren piyano dersleri almaya başlayan küçük Alfredo 10 yaşında keman çalmaya başlamış ve daha sonra kemanı ile adını tangoya altın harflerle yazdırmıştı. Keman çalmadaki kendine özgü stili, tekniği ve müzikalitesiyle tango keman ekolleri arasında yer alan bir isim olur Alfredo Gobi. Ama aynı zamanda aranjörlüğü, titiz orkestrasyonu ve yaylıları kullanmadaki ustalığıyla da aranjör ve orkestra şefi olarak önemli bir kapı açar ilk kez 13 yaşındayken arkadaşı piyanist Orlando Gonyi ile birlikte Chacarita'da bir barda sahne almaya başlamışlardı. Daha sonra kısa bir süre için piyano çalsa da sonrasında kemana geri döner ve ilk olarak Juan Maglio Paco'nun orkestrasında tango ile kendini gösterir. Ardından Roberto Firpo, Manuel Buzon, Anselmo Aieta gibi dönemin en önemli isimlerinin orkestralarında yer alır. Sonrasında o dönemler henüz tanınmayan bandoneonist arkadaşı Anibal Troilo ve piyanist arkadaşı Orlando Gogni ile birlikte kendi altılılarını kurmak üzere ayrılırlar. Daha sonra Troilo ile birlikte Osvaldo Pugliese ile Elvino Vardaro'nun kurduğu unutulmaz altılıya katılırlar. Bu dönemlerde Gobi besteci olarak da kendini göstermeye başlamıştı. Bu dönemde bestelediği Desvelo, Mi Paloma, Te y Hacha, Gavilando gibi ilk tangoları ile daha o dönemde kendi jenerasyonunun saygın tango bestecileri arasında yerini almıştı bile. Bu besteler aynı zamanda Gobi'nin müzik stilini, ne kadar yetenekli ve parlak bir müzisyen olduğunu ve besteci olarak da tangoya kazandıracağı müzik anlayışının sinyallerini veriyordu. Bu kayıtlar elimizde maalesef yok. Yalnızca müzik eğitimine piyano ile başlayan ve gençliğinde bir dönem kemanı bırakarak piyano çalmaya başlayan tangonun romantik kemanı Alfredo Gobi'nin solo piyano ile çaldığı eski birkaç kayda ulaşabildim. Şimdi bu ilk bestelerinden biri olan Mi Paloma'yı bestecinin kendi çaldığı solo piyano ile dinliyoruz. Mi Paloma, tango que compuso 1932. Tango'nun romantik kemanı lakaplı Alfredo Gobi piyano ile seslendirdi. İlk bestelerinden bir tanesi Mi Paloma'ydı. Aynı dönem yazdığı besteler arasında en çok bilinen ve icra edileni babasına ithafen yazdığı El Andariego'dur. Benim de çok sevdiğim bu tangoyu bir dönem Bardaro Pugliese Orkestrası'nda kemancı olarak yer aldığı Osvaldo Pugliese'nin orkestrasından dinleyeceğiz. Bu tangonun benim için ayrı bir anlamı daha var. Bu tangoyu Pugliese Orkestrası için aranje eden Pugliese'nin kemancılarından Mauricio Marcelli. Buenos Aires ziyaretimde kendisiyle görüşmüş, tango, Pugliese ve aranjman üzerine sohbet etmiştik. O da bana kendi el yazısıyla yazdığı bu aranjmanı hediye etmişti. O nedenle bendeki yeri ayrıdır bu tangonun. Halen konservatuarda keman öğretmenliği yapan Marcelli'ye de buradan selam olsun.'' Osvaldo Pugliese Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bir Alfredo Gobi bestesi El Andariego. Thank El Andariego'yu dinledik. Oğul Alfredo Gobi'nin baba Alfredo Gobi'ye ithaf ettiği bir tangoydu ve Alfredo Gobi Vardaro Pugliese altılısında kemancı olarak çalışmaya başlamıştı ilk gençlik yıllarında ve bu tangoyu Osvaldo Pugliese orkestrasından dinlemiş olduk. Aranjörü Pugliese'nin o dönemki kemancılarından Mauricio Marcelli'ydi. Ona da buradan selam yollamıştık. 1942'de Alfredo Gobi kendi orkestrasını kurmaya karar verir. İlk çıkışlarını Sanssouci kabaresinde yaparlar. Gobi hem keman çalıyor hem de orkestrayı yönetiyordur. 1945'te radyoda çalmaya başlar ve 16 Mayıs 1947 tarihinde ilk plak kayıtlarını Vicente Greco'nun La Viruta adlı tangosu ile yaparlar ve aynı yıl plak şirketiyle 10 yıl boyunca sürecek kayıtlar serisi bu kayıtta başlamış olur. Müzik La Viruta adlı tangoyu dinledik. Tangonun ilk dönem bestecilerinden Vicento Greco'nun bir tangosuydu bu. 1947 yılında yapılan bu kayıt için dahi bu tango oldukça nostaljik bir tangoydu. Gobi orkestrasıyla eski tangolara yeni bir yorum getirmek istiyordu. Özellikle bu La Viruta kaydı kendisinden henüz birkaç yıl önce yapılmış olan Carlos Di Sarli yorumu ile kıyaslansa da Gobi zaman içinde kendi müzikal stilini ve aranjman anlayışını geliştirecek. Üstelik Julio De Caro ekolünden gelen keman çalma üslubunu da özgünleştirecekti. İşte onunla özdeşleşmiş en önemli tangolardan biri. Piyanist arkadaşına ithafen yazdığı Orlando Gogni. Orlando Gogni, Anibal Troilo içinde çok önemli bir isimdi hem tango müziğine kattığı piyano çalış tekniği ile hem de Anibal Troilo Orkestrası'nın stilinin oluşmasında oynadığı etkin rol ile kısa hayatında tangoya çok önemli bir iz bırakmıştı. Bu üç arkadaşın buluştuğu bir tango dinleyeceğiz şimdi. Ortak dostları Orlando Goni için Alfredo Gobi'nin yazdığı tangoyu Anibal Troilo Orkestrası seslendiriyor. Müzik Anibal Troilo Orkestrası'ndan dinledik Orlando Gongi. Anibal Troilo'nun da bir dönem piyanistliğini yapmış olan Orlando Goni için Alfredo Gobi'nin yazdığı bir tangoydu bu. Şimdi yine Alfredo Gobi'nin karakteristik tangolarından bir diğerini dinleyeceğiz. Yine kendi bestesi olan Camandulahe tangosunu bu sefer orkestra de Alfredo Gobi seslendiriyor. Thank you. besteci Alfredo Gobi'nin Kamandulahe adlı tangosunu yine Alfredo Gobi Orkestrası'ndan dinledik. Daha çok enstrümantal tangolara ağırlık veren Gobi'nin elbette sözlü tangoları da vardı. Şimdi onlardan birini vokalde Jorge Masiel'in enfes sesiyle dinliyoruz. Tu angustia y mi dolor. Senin ızdırabın ve benim kederim. tu rosal que no te brinda rosas. ¿Quién puede acaso silenciar A la melodiosa como a la fuente suplicar que no te diga cosas. Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión que alienta en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pide, no. ¿Cómo es posible que te olvide quién? quiere apartarte de mi vida, niña extraño en nuestra despedida. Y por tu ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi Lloraba desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi Alfredo Gobi Orkestrası eşliğinde Jorge Maciel'in sesinden dinledik Tu Angustia y Mi Dolor. Şimdi sözleri ve müziği Baba Gobi'ye ait olan bir tangoyu Oğul Gobi'nin orkestrasından Alfredo Del Rio'nun sesinden dinleyeceğiz. Sin Madre, Annesiz. que cuando al morir, Aún siendo yo muy chiquito, me diste un beso muy largo sobre mi frente venido. Paso aquel tiempo y ahora sobre tu beso nacido está el surco de una arruga que los años brindan. Y cuánto infortunio en la vida que lo he pasado sin ti. Ay, madre mía. Ay, si estuvieras aquí, yo muy juntito a tu oído contaría mis penas y el porqué de mis Ay, si pudiera decir, esa es mi madre querida, y besar su pelo blanco y dormir en su rodillas cuánto infortunio en la vida que no he pasado sin ti. madre mía. grande una madre, es el mismo Dios infinito que puede hacernos milagros en el andar de un suspiro, con trozos de su corona, hace el molde en que fabrica una sola y cuando muere mismo Dios no la imita. Cuánto importuño en la vida que no he pasado sin ti. Ay, madre mía, cuando una madre acaricia a su hijito con ternura por él me causa alegría y por mí siento amargura, porque aunque busco no encuentro en todo el mundo la Ya de besar su pelo blanco. y dormir en su vida. Cuánto infortunio en la vida que yo he pasado sin ti. Ay, madre mía. Sin Madre'yi dinledik. Bir baba Alfredo Gobi tangosuydu. Oğul Alfredo Gobi Orkestrası eşliğinde Alfredo del Rio'nun sesinden dinledik. Şimdi de Alfredo Gobi'nin aranjör yönünün ön plana çıktığı bir başka parça dinleyeceğiz. Bir tango aranjmanıyla hepimizin çok yakından bildiği bir e, parçayı yorumlayacak şimdi Alfredo Gobi Orkestrası. Vokalde ise Tito Lando. you sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Hablarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Historia de un Amor adlı aşk şarkısını dinledik. Panamalı şarkı yazarı Carlos Almaran'a ait bir şarkıydı. Ee, 1956 yapımı bir Meksika filminde ortaya çıktı. Libertat Lamarque'nin oynadığı yine tango şarkıcısı ve daha sonra dünyanın dört bir yanına yayıldı ve yüzlerce versiyonu yapılmıştı. Historia de un amor'un tango versiyonu da sadece Alfredo Gobi'ye ait değil, Hector Varela Orkestrası başta olmak üzere birçok orkestra bu parçayı tango olarak yorumladı. Ama her zaman söylediğimiz gibi tango aslında bir aranjman müziğidir. Herhangi bir güzel şarkıyı tango stilinde aranje ettiğiniz zaman o bir tangoya dönüşür. Burada da Alfredo Gobi'nin aranjör yönünü bir kez daha gözler önüne sermiş olduk bu bilindik şarkıyla birlikte. Bugün tangonun büyülü kutusu El Fuege'de kemancılığı, besteciliği, aranjörlüğü, orkestra liderliği ve kişiliğiyle tango literatürüne önemli bir iz bırakmış olan Alfredo Gobi'nin izlerini sürdük. Besteleri birçok orkestra tarafından yorumlanan ve hala yorumlanmakta olan bu önemli ismi bir başka büyük isim de unutmamıştı bu yıl 100. doğum yıl dönümünü kutladığımız, tangonun dünya çapında tanınmasında en büyük role sahip isimlerden biri olan Astor Piazzolla da hem Gobi'nin tangolarını yorumlamış hem de onun için Retrato de Alfredo Gobi, Alfredo Gobi'nin Portresi adlı bir tango bestelemiş. Şimdi Piazzolla yorumu ile bir Gobi tangosunu dinliyoruz. Redemption. bir Astor Piazzolla yorumuyla Redemption bir Alfredo Gobi bestesini dinledik. Son olarak bu hafta bu programı yapmama sebep olan günlerdir kafamın içinde çalan o milonga ile sizlere veda etmek istiyorum. Hani demiş ya üstad yazmasam ölecektim diye işte o misal çalmasam olmazdı. Amis Manos bir Alfredo Gobi bestesi. Bir sonraki programda görüşmek üzere sağlık ve hoşçakalın. No nacieron ciegas y acunan sus locos sueños. No saben que no se puede tocar con ellas el cielo. Por eso golpearon puertas que a mi golpe no se abrieron. Ellas estaban lejanas y yo fui un mendigo ciego. cómo se equivocaron las ciegas manos que te vengo. Sus manos fueron dos llamas, solas se consumieron porque ella fue indiferente como una estatua de hielo, por eso las tengo ahora como si fueran de eso, dos manos desesperadas aferradas a un recuerdo nos equivocaron las ciegas manos que te manos, puse las manos de un amigo y tuve miedo, no fueron manos se cumplió el presentimiento la vez que se hicieron puños. Fueron dos puños de acero y me golpearon el rostro por no golpear rostro ajeno. se equivocaron las ciegas manos que tengo. Soldado del infortunio, se un brazalete negro se llevaron a mi madre y ellas no la detuvieron. Fue el error más lamentable que mis manos cometieron. Ayudaron a llevarla, nunca sabrán lo que han hecho. ¿Cómo se equivocado. Las ciegas manos que te Fueje. Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.